gayri dinlar toki bor muslim tur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulktur andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdur Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdur Andalus, g'ayri dinlar tortib olgan. bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان سقوطية قدر دبنا ملنجان درس nomlangan darslar to'plamini دوم الترامس Andalusda suqut qilishlikka sabab bo'lgan omillardan bu jihodni tark qilishlik. Bu jihodni tark qilishlik taraf kasalligiga maishat parastlik u shahvat parastlik muhabbatni noto'g'ri tarafga ishlatishlik bilan bog'liqdir. Jihodni tark qilishlik. Kimiki dunyoga rujuq qilar ekan, dunyoga muhabbat qilib, oxiratni dunyodan past sanab o'zini shahvat u nafs havosiga bog'lanib qolar ekan, jihatni shubhasi tark qiladi. Bu narsa aqlan ham, naqlan ham tasdig'ini topgan narsadir. Andalusda oxirgi vaqtida jihatni tark qilishlik shiddat bilan tus olgan edi. Mana oxirgi yiqilgan Abu Abdulloh Sag'irni misolida ko'ramiz. Jihad birodarlar Alloh subhanahu va taoloning sunnatlaridan bir sunnatdir. Alloh subhanahu va taolo bu jihadni qiyomat kunigacha mashru qildi. Bu jihad sababli kishi izzatda yashab, so'ngra izzatda vafot qilib, izzatda o'lib, so'ng jannatga daxil bo'ladigan narsadir. Qani endi Andalus tarixida o'tgan mujohidlar, qani Yusuf ibn Tashfin, qani Abdurrahman Daxil, qani Abdurrahman Nasir, qani Hajibul Yaqubul Mansur, qani Hajibul Mansur.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 Uchinchi omil ko'p gunohlarga botib ketishlik. Haddan ortiqcha darajada gunoh qilishlik. Birodarlar, islom askari o'zini quvvati bilan, soni bilan hech qachon yutmaydi. Hech qachon yutmagan ham. Lekin taqvo bilan g'alaba qozonadi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu de gapiga quloq soling. Sizlar hech qachon dushmanning ustidan quvvatinglar, adadinglar hisobiga yutmaysizlar. Lekin sizlar dushman ustidan Alloh subhanahu va taologa to'atiylar, taqvoinglar evaziga va dushmaninglarni gunohi evaziga yutasizlar. Dushmaninglar gunoh qiladi, gunohkor sizlar taqvoli gunoh qilmasanglar yutasizlar. Andalus suqutida aynan shu holatni ko'ramiz. Juda ko'plab ma'siyatlarga ruju qo'yishlik. Insonlar ma'siyat nazariga ilmagan holatda ma'siyat qilardi. Bu ma'siyat demasdan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadisiga e'tibor bering. Kichkina gunohlardan ehtiyot bo'linglar. Kichkina gunohlarni kichkina sanamaylar. Agar kichkina gunohlar insonda yig'ilib jamlanadigan bo'lsa, albatta bu halok qiladi degan edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun har bir inson ham musulmon ham kichkina sanamaslik kerak gunohlarni. Ba'zi bir o'rinlarda g'iybat majlislari ochilib ketadi. Bu g'iybat qilayotgan kishi buni yengil sanaydi. ha endi bir gapirib o'tildi yoki bo'lmasam biror bir hazil aralashtirib bir odamni chaynab o'tib ketiladi. Bu narsa bir kichkina gunoh e'tiborida o'tib ketaveradi. Lekin mana bunday agarchi kichkina desek, o'sha narsani g'iybatni o'zi aslida katta gunoh kabiralar, lekin o'sha majlisda bir eshitilgan odam xafa bo'lmaydi desek shuni. Shu g'iybatni egasi xafa bo'lmaydi desek, shu jihatdan kichkina desak, bunday kichkina gunohlar bir insonda to'planadigan bo'lsa, albatta natijasi afsuslanarli bo'ladi. Endi bu kichkina gunohlar insonda yig'ilib halok qiladigan bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Katta gunohlar insonda yig'ilsa-chi? Zulm, yolg'on, aroqxo'rlik, zina, riba bu gunohlardan keyin qanday qilib nusrat kutiladi? Qanday qilib inson bunday gunohlarni o'zida jamlagandan keyin Allohdan nusrat kutadi. Mana bunday narsalar Andalus davlatini suqutiga sabab bo'lgan omillardan edi. Lekin ishonch bilan ayta olamanki, bundan boshqa yana sabablari ham bo'lgan. Musulmon ziyrak kishi Andalus tarixida o'tgan har bir yilga juda diqqat bilan e'tibor berib chiqadigan bo'lsa, juda ko'plab suqutga sabab bo'lgan omillarni topadi. Yana sabablardan vazifalar o'zini munosib bo'lgan kishiga topshirilmasligi. Esling Andalus tarixida Hisham ibn Hakamni Andalus uzra amir bo'lishligi. Bu noloyiq bo'lgan bir kishi edi. yoki bo'lmasam Yaqubul Mansur Muwahhididan keyingi o'g'li Nasir Lidinillahni amirligi bular munosib bo'lmagan kishiga topshirilishligi edi. Bular sabablardan Andalusni qulashligiga. Yana Andalusni suqut qilishligiga sabab bo'lgan omillardan va xatarlisi musulmonlar johil dindan bexabar bo'lishligi. Bu Andalus tarixida o'tgan ilm asoratini, ilm samarasini eslang. Abdullah ibn Yasin, Hakam ibn Abdurrahman bularda davrida ilm ma'rifat kuchayganda qanday davlat kuchga to'lganligi. Endi ilmsizlik bilan boshqarilgan vaqtni eslang. Murobitlar davlatini oxirgi vaqtlardagi holat. ilimsiz bo'ldi. Musulmonlar dinini yaxshi bilmasdan to'g'ri jihad qilinardi, lekin to'la o'z dinidan musulmonlar xabardor emas edi. Oqibat nima bo'ldi? Mana bunday omillar ham Andalus tarixida uchragan. Yana boshqa omillar ham bor. Mana bu Andalus tarixida o'tgan voqea, hodisatlar xulosasi. Mana bu sabablar, omillar davlatni oyoqqa turishligiga va davlatni yiqilishligiga olib kelgan. 800 yil bu juda katta ilm, juda katta dars, juda katta ibrat manbaidir. Albatta musulmonlar bu darsni, bu tarixni takror takror o'qimoqliklari kerak. Va yana bu yerda yana bir dars borki, Andalus tarixida. Bu dars shundan iboratki, Albatta hech qaysi zamonda juda qattiq suhut bo'lsa ham islom hech qachon oyoqqa turib ketishlik, yangitdan islom gullab yashnashligiga bo'lgan ishonch, bunga bo'lgan umid so'nib ketmagan, yo'q bo'lib ketmagan. Albatta bir kichkina va ozgina bo'lsa ham umid, ishonch bo'lib turgan. Doim shunday. Andalus tamomiy yiqilishlikdan, tamomiy islom Andalus diyoridan qo'porilib tashlashlikdan 40 yil oldin 857-hijriy sanada Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga Qostantiniya Istanbulni fathini berdi. Ha, shunday bu ummat o'lmaydigan, bu ummat yangilanib turadigan ummatdir. Alloh subhanahu va taolo albatta suqut bo'lib islom tak tugidan yo'q bo'lib ketadigan darajada bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo bu dinni yangilovchi, bu dinni yangitdan oyoqqa turgazadigan mujaddidlarni jo'natib turadi. Andalusda kishilar bu sharofatga noloyiq bo'lib qolganida Yevropani g'arbi bunga noloyiq bo'lib qolganida Alloh subhanahu va taolo Yevropani sharqidan bundan da yaxshiroq bo'lgan madaniyat, bundan da yaxshiroq bo'lgan izzatni berdi. Usmoniylarni fotihlari, mujohidlari, abrorlar Konstantinopolni fath qiladi. Go'yoki islom quyoshi g'arbga botuvdi, sharqdan kechagi kundan da ko'ra yaxshiroq, porloqroq quyoshni chiqardi Alloh subhanahu va taolo. Vallohi mo'jizalardan bir mo'jiza bo'lgan edi. Har zamonda musulmonlar qalbida bir umid uyg'onishligi. Umid bor. Islom yana gullab yashnashligiga. Hozir ham shunday, alhamdulillah, umid bor. Hech qachon so'nib yo'q bo'lib ketmagan. Andalus tarixidan olingan juda ham xatarli bo'lgan dars. Gohida savol tug'iladiki, Nima uchun Andalus diyoridan tamomiy islomda tak tugidan quritib yuborilgan? Hozirgi kunimizda mana Andalus diyori Ispaniya va Portugaliya mamlakatlari hisoblangan. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Ispaniya Portugaliyada 100 ming musulmon bor xolos. Hozirgi kunimizda qulaganiga 500 yil bo'lgan bo'lsa. Lekin Amerikada bo'lsa bitta Dallas shahrida 100 ming musulmon bor. Butun Andalus bo'ylab 100 ming musulmon bor hozir. Endi bu Andalus yiqilgan vaqtida tak tugidan yo'q qilib yuborilgan. Hozirgi 500 yil keyin bitta ikkita musulmon ko'payib ko'payib 100 mingga yetdi. Lekin shunday bo'lsa qaramasdan eng oz ko'rsatqichdir. Nima uchun shunday? Andalusdan tamomiy islomni tak tugidan qo'porib tashlangan. Boshqa musulmon davlatlari bunday bo'lmagan-ku. Suriya, Jazoir, Tunis, Libiya bular ham kofirlar bosib olgan shaharlar, lekin nima uchun bu yerda aholi musulmon bo'yicha turibdi? Mana Jazoirni Fransiya 100 yil ortiq mustamlaka qilgan. Fransiya bu yoqdan chiqib ketgan, Jazoir ahli esa yana o'shandek musulmonligicha qoldi. Nima uchun bu yerlar bundekku Andalusda tamomiy islom yo'q bo'lib ketgan? Javob shundan iboratki, Andalusda oxirgi suqutidan keyin nasroniylar bostirib kelib o'rnashgan. Ya'ni bostirib kelishligi shunday bo'lganki, ko'chib-ko'chib kelib o'sha yerda qolishlik uchun, o'sha yerda maskan tutishlik uchun kelgan. Balki boshqa nasroniy bo'lgan mintaqalardan butun dunyo nasroniylar o'lkalaridan nasroniylarni jalb qilinib Andalus musulmonlar diyoriga musulmonlar uylariga hattoki o'rnashtirilgan. Shuning uchun islom bu yerdan yo'q bo'lib ketgan. Undan tashqari Andalusni biror bir musulmon shahriga nasroniylar kirmasin, avval o'sha shahar aholisini birma-bir ko'rikdan o'tkazib, qatl qilib, tamomiy o'zlari ishonch hosil qilgandan keyin bu yerda musulmon qolmadi degandan keyin nasroniylarni istiqomatga ruxsat berilardi. Ammo Misr, Jazoir, Tunislarni nasroniylar kirishligi askar kirgan nasroniylar askari biror joyni bosib oladigan bo'lsa, albatta bu askar qachondir chiqib ketadi. Ammo Andalusda askar emas, balki xalqlar bostirib kirgan. Xalqlar bostirib kirsa u yerdan chiqib ketmaydi. Shu bilan farq qilinadi Andalusni tamomiy islom yo'q bo'lib ketishligi. Bu narsa bizga eng muhim yana bir darsni beradiki, boyaga aytib o'tganimizdek Falastin miqyosida. Falastinni ham birodarlar yahudlar makon tutmoqda. Qudusda atrofida yashovchi mahalliy aholi musulmonlarni ko'chirib yuborib, yo'qotib yoki shahardan tashqariga olib chiqib yahudlar ko'chib kelyapti. Butun dunyodagi tarqalib ketgan yahudlarni olib kelib o'sha yerga yashash uchun uylar qurib beryapti. Bu juda xatarli darsdir. Albatta musulmonlar o'ylanmoqligi kerak, musulmonlar fikrlamoqligi kerak. Falastin ikkinchi Andalus bo'lib qolmasligi kerak. Bu Andalusda ro'y bergan hodisa musulmonlarni yo shahar tashqarisiga chiqarib ko'chirib yuborishligi yoki tamomiy oldin o'ldirib qilishdan o'tkizib boshqa nasroniylarni yashashlik uchun ko'chirib kelishlik hech qanday boshqa musulmon olamida, musulmon diyorida bo'lmagan, takror qilinmagan tarixda illo bitta joyda takror qilinyapti. Bu ham bo'lsa Falastinda takror qilinyapti. Falastin birodarlar Allohga qasam ichib aytamanki, yangi Andalusni bizga ko'rsatib beryapti. Yangi Andalusni bizga eslatib yuboryapti. Albatta musulmonlar bu to'g'risida fikrlamoqligi kerak. Hozirgi kunimizda Falastindan, Qudusdan chiqarib yuborilayotgan musulmonlar o'zlarini qodiyalarini ham esidan chiqarib qo'ygan. Qodiya shundan iboratki, qaytarib Qudusni olishligimiz kerak degan qodiya edi. Andalusda ham musulmonlar shahar tashqarisiga chiqarib yuborilganda Mag'ribga, Jazoirga, haydab chiqarib tashlanganda bular o'zlarini qodiyasini ham esdan chiqargan edi. Ya'ni qodiyasi yana qaytarib Andalusni olishlik qodiyasi. Hozirgi kunimizda ham Falastin Qudusdan chiqarib yuborilayotganlarni fikrida ham qaytarib olishlik degan qodiyya esdan chiqyapti. Endi nima deb o'ylaysiz? Boshqa dunyo musulmonlari, Qudduslik bo'lmagan musulmonlar bu qadiyada, bu fikrda bormikin? Buni qaytib olishlik kerak. Bu Umar ibn al-Xattob radiyallahu anhu fath qilgan musulmonlar diyori musulmonlarning mulki abadiyga qiyomat kunigacha musulmonlarning mulki bu musulmonlarning mulkini albatta qaytarib olishligimiz kerak degan qodiya falastinliklarda, qudusliklarda o'zida bo'lmagandan keyin boshqalarda qanday bo'lsin? Alloh subhanahu va taolo bu insanlarini fikrini Insonlarni erta yu kech g'am qilayotgan narsasi islom diyorlarini qaytarib olishlikka bursin Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun Falastin qadiyasi juda-juda Andalus qadiyasiga o'xshab ketadi. Alloh subhanahu va taolo bu tarixdan ibrat oladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga yana oldingi madaniyatini, yana oldingi shavkatini qaytarsin. hattoki insonlarni fikrida ummatni bu zullatdan, bu xorlikdan chiqarishlikkina bo'lib qolsin. Falastin ikkinchi Andalus bo'lib qolishligidan Alloh subhanahu va taolo o'zi asrasin. Va jazakumullohu khayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. andalus andalus tarixing qilar mayus andalus andalus qulab turmading hanus. andalus andalus tarixing qilar mayus andalus andalus qulab turmading hanus. asli islom diyorlar bo'ldi fasod makoni taxtni oldi ayyorlar ummat izzating qoni asli islom diyorlar bo'ldi fasod makoni taxtni oldi ayyorlar أمة الزتين قنا أمة الزتين قنا أندلس أندلس تاريخين قلار مايوس أندلس أندلس قلب ترمدين هنوز أندلس أندلس تاريخين قلار مايوس أندلس Andalus Uxlab turmading hanuz düşmanlarını sen tanib Jiddiy nazar solmading Nayranglarga aldanib Dinni asray olmading düşmanlarını sen tanib Jiddiy nazar solmading Nayranglarga aldanib Din esrey olmadik Din esrey olmadik Andalus, Andalus Tarixin qilar mayus Andalus, Andalus Uxlab turmading hanuz Andalus, Andalus Tarixin qilar mayus Andalus Andalus Uxlab turmading hanuz Yurib Alloh da Tükkan eding sen ukor Nasaroning qo'lida Bo'lding oxir xoruzor Yurib Alloh da Tükkan eding sen ukor Nasaroning qo'lida bo'lding oxir xoruzor, bo'lding oxir xoruzor. uzor andalus andalus tarixing qilar mayus andalus andalus qulab turmading hanuz andalus andalus tarixing qilar mayus andalus Andalus qulab turmading hanuz